nabi Ibrahim alayhi salam na babake na tuko katika aya ya 44 aya ambayo ufunguzi wake ni kama aya iliyoitangulia kwa ulinganizi ya abati hii i'adatu nida kukariri ulinganizi wa ya abati ewe babangu tulosema siku za nyuma ndani yake mna huruma kikawaida utasema ya abi lakini ya abati ewe babangu muradi wake lengo lake ni lile lile kama katika ulinganizi wa kwanza na wa pili na huu wa tatu malengo ni yale yale ya abati la ta'budi shaitana e babangu usimwabudu shetani aya iliyotangulia nabi Ibrahim alayhi salam alisifu miungu iliyokuwa ikiabudiwa na babake Azar au kwa kauli nyingine ammi yake haisikii haioni hainufaishi haidhuru aya hii 44 amwambia babake la taabudu shetani usimwabudu shetani shetani muradi wake ibilisi yuwaona yuwasikia mapendeleo ya kuamudu shetani ni yapi ai ta'atuhu fil kufri ni kumtii pale anapokushawishi umkufuru Mwenyezi Mungu anapokushawishi umshirikishe Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu yeye pamoja na masanamu na shirki hii ni shirki katika toa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakataza wanadamu kumsikiza na kumtui ibilisi surati yasin aya 60 asema alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum adu mubin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atawaambia makafiri kwa njia ya kuwalaumu na kuwakumbusha je sikiwaambia nyinyi wanadamu kupitia mitume yangu lowatumiliza duniani nkawakanya alla ta'budu shaytan musimwabudu shaytani innahu lakum aduwwun mubini kwani yeye ni adui aliyejitokeza wazi kumtui shetani ni kufuata ghawayatahu ni kufuata upotofu wake ibilisi alipofukuzwa kutoka rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikula kiapo surati sad aya 82 83 fabi'izzatika aapa kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la ughwiyannahum ajma'in mtawapoteza wanadamu wote ile chuki alionayo na hasad aliyokuwa nayo baada alipoamriwa amtukuze baba yetu Adam alayhi salam ibilisi ikamwingia anania ubinafsi na kibri kwa yeye ni bora kuliko nabi Adam alayhi salam yeye ameumbwa kutokamana na moto na Adam alayhi salam ameumbwa kutokamana na udongo kule kutolewa kwake motoni kwa kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu akafanyia kizazi cha Adam alayhi salam chuki akala kiapo kuwa atatupoteza kwa hivyo wewe wamsikiza kiumbe alokula kiapo akupoteze kumtii shetani ni kupitia wasaisihi kupitia chonji zake na ibilisi hakushiki kwa nguvu bali ibilisi akushawishi kisha wewe mwanadamu ndiye unayeamua je utaghilibika na chonji zake je utahadaika na ahadi zake za urongo lakini mwisho uamuzi ni wako wewe mwanadamu na asli ya mwanadamu kuabudu masanamu ni kupitia chonji za ibilisi na ushawishi wake kumtoa huyu mwanadamu kutokumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kumshirikisha na masanamu isiyosikia isiyoona isiyonufaisha isiyodhuru ya abati la ta'budu shaitani inna ash-shaytana kana lirrahmani isiya e babangu usimwabudu shetani inna ash-shaytana hakika shaytani kana lirrahmani asiya hii ni ta'lil limujibi nahi usimwabudu shetani kwa nini sababu yake ni ipi hii ndio sababu yake inna shaytana kana lilinsani lirahmani asiya shaytani ni mwingi wa kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha mwanadamu kwa neema nyingi ukimaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa wakanusha zile neema zake na ukimtii al-asi ukimtii anayemuasi Mwenyezi Mungu wewe pia utakuwa nani utakuwa asin inna shaytana kana lirrahmani hi kana maana alhal ai huwa kadhalik kuwa wewe ukimtii shetani aliyomaasi Mwenyezi Mungu na wewe pia utakuwa ni mwenye kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala innahu inna shaytana kan lirrahmani asiya asiya annahu mubalaghun fil isyani ni mwingi wa kumasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ay yasi awamir Allah bi'inad kuasi kwake siko kuteleza ni kwa ukaidi kwa inadi kwa upasito kama alivyomuasi Mwenyezi Mungu kwa kukaidi amri ya kumheshimu Adam alayhi salam wama zala muqiman ala ma'siyatihi na mpaka leo hajawata kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali yake yuendelea kumwasi Mwenyezi Mungu tatu wada'iyan al-akharina ilaiha na walingania wengine wa muasi Mwenyezi Mungu lengo lake nini liyaqudahum ila adhabi sa'ir ili watumbukize pamoja na yeye katika moto wa jahannam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Fatir aya 6 asema innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir hakika shetani awalingania wafuasi wake waliomfuata kwenye upotofu ili wawe pamoja na yeye katika moto wa jahannam kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametangulia kutueleza chuki yake aliyonayo kwa tusisi na kuwa yeye ni adui pili akatueleza lengo lake kwa huyu atutakia mabaya yeye ashajiamulia ataingia motoni lakini haingii peke yake ataka kuvuta na wanadamu waingie katika moto wa jahannam ewe mwanadamu ikiwa shetani ni adui yako je wamchukua kama adui na ikiwa wamchukua kama adui lini mtu akasikiza ushauri wa adui wake imagine mumesimama mwakabiliana wewe na adui yako kwenye uwanja wa vita kisha adui akupe nasaha na ushauri utasikiza utashuku utasema huyu ameniekea mtego asije akanidhuru je sisi wanadamu tumemfanya wengine wetu shetani na ibilisi ni principal advisor akuambialo yalla muasi Mwenyezi Mungu kihivi wamsikiza lewa zini iba kula riba usiswali usifunge inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya Nabii Ibrahim alayhi salam katika majina ya Mwenyezi Mungu ametumia arrahman hakutumia lafdhul jalala Allah hakutumia arrab hakutumia arrazzaq antumia arrahman ay wasi'ur rahma Mola ambaye rehma zake ni kundufu Kwa hivyo vipi wewe utamuasi Mwenyezi Mungu ambaye rehma zake ni kundufu umsikize shetani ambaye ni opposite ya Mwenyezi Mungu shetani ni ramzu shar ni simboli ya shari wa muasi mwingi wa rahma wenda kwa mwingi wa maasiya na mwingi wa shari Nabi Ibrahim alayhi salam aendelea kumlingania babake katika aya 45 ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahmani fatakuna lishaitani waliya ya abati ule ule ulinganizi uliona huruma na babake ewe babangu na ulinganizi huu atakuwa ameutumia sasa mara ya nne lengo ni kumvutia babake ni kama mtoto wako kubembeleza baba baba baba baba baba nataka hili baba baba akikariri aghlabu baba atafanya nini ataregea nyuma atamsikiza ndiyo lengo la nabii Ibrahim alayhisalam kutumia tamko hili na lengo la kulikariri mara nne ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman tamko la massa ni al-iltisaqu al-khafif kugusa hakumwambia yusibuka itakufika wewe antumia tamko la kugusa ili babake asifikwe na sadma ya reality amkhafifishia ile lugha pili adhihirisha hamu yake ya namna anavompenda babake asifikwe na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupige mfano wamona labda mtu wako ndugu yako mwanayo ataka kupigwa wewe ukaja kumtetea kaambia subutu mguse wacha kumpiga subutu mguse au umdare utakiona hii ni dhihirisho ya hamu yake ya babake aokoke na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman hakika mimi naogopa isije ikakufika wewe adhabu pia hapa mtumie arrahman hakutumia adhabu allah au sifa yote ile kwa nini kwa sababu yule anayefikwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu na ikufika wewe adhabu ya Mwenyezi Mungu huwa alhirmanu min arrahman ni kuwa wewe umenyimwa na umekosa rehma za nani Mwenyezi Mungu kila aliyoadhibiwa huwa amekosa rehma ya Mwenyezi Mungu pili amsifu Mwenyezi Mungu kwa Rahman kwa kuwa mimman sha'nuhu an yarhama li anna rahmatahu wasi'a ampa hope kuwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma ndiyo umemuasi ndiyo umemwabudu Mwenyezi Mungu pamoja na yeye ukamshirikisha na masanamu lakini Mungu huyu rehma zake ni kundufu unao time kuregea nyuma na yeye kwa rehma zake atakusamehe ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaitani waliya alwali asahibu atabiu ukawa ni rafiki wa shetani motoni ewe babangu hakika mimi naogopa isije ikakufika wewe adhabu ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehma ukawa ni rafiki wa shetani motoni babake Ibrahim alayhi salam amjibu mwanawe katika aya 46 qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim qala ay abuhu mujiban lahu amjibu mwanawe araghibun asli ya fi'li hii ni raghiba na raghiba kiasli ni kutaka lakini pia yabeba maana ya kinyume ikifuatwa na harfu jarri mfano mtu asema raghiba fi kadha ai ahabbahu ataka kitu fulani ile fi imeleta maana ya ile raghiba ikibeba an yabeba maana ya kinyume ai karihahu ametukia akajitenga nayo mfano suratul baqara aya 130 man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa na yote yule anaipa mgongo dini ya Ibrahima alayhi salam nao ni Uislamu isipokuwa ni safihi mjinga kwa hivyo ile an imebeba maana ya kinyume ndiyo hapa qala araghibun anta an alihati kwani wewe umegauka na kukataa kuabudu miungu yetu au miungu yangu hii ndio maana ya raghiba katika aya hii na hii raghiba imeanza na hamza istifham araghibun hii fahamu ni ya inkari na taubih kukanusha na kukemea yamkemea kwa sababu ya nini insirafuhu an alihatihi kwa kukataa kuabudu miungu yake pili atia mkazo qala araghibun anta wewe hii wewe ni kutia mkazo kama mtu kuombe we makechunga pili hii anta ni istigharan li sha'nihi kumdunisha we ni mtoto lini watoto wadogo wafunza watu wakubwa lini utaniambia nini wewe pamoja na kuwa ule ujumbe aliobeba nabi Ibrahim alayhi salam ni ujumbe wa haki wamfanya yeye kuwa ni mkubwa kwa sababu ampwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qala arahibun anta an alihati ya ibrahim hapa amulingania kwa jina lake ewe ibrahim dhihirisho la roho ngumu dhihirisho la ubaya wake na Ibrahim amulingania ya abati usawa ye mwambie ya bunayya ewe kijana changu ajibu bilmithli areciprocate amelinganiwa kwa huruma na yeye pia amwite kwa nini kwa huruma lakini yeye amjibu kwa jina lake directly dhihirisho la ukali wake na roho yake ilivyokuwa mbaya la illa mtantahi ai tatruk hadhi almas'ala usipokomeka na ulinganizi wako huu la arjumannaka asili yake ni arrajmu nitakupiga mawe mpaka ufe la arjumannak yaanza na lam hii lamu ni lilqasami ya kiapo kama si tukisema leo wallahi la arjumannak wallahi nitakupiga mawe hii yadhihirika kuwa siku hizo kupigwa mawe ni moja katika adhabu kubwa sana kama mob justice sisi leo mob justice sisi mtu fanya nini upigwa akafanya nini akatiwa tairi akachomwa zama hizo ni kupigwa mawe mpaka kufa la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya wahjurni alhajru qat'ul mukalamati wa qat'ul muasharati niondokee staki ukutane na mimi wala staki useme na mimi hapa hii wahjurni ni amri niondokee bimaana huyu baba amfukuza sasa laja swali mwanzo amwambie nitakupiga mawe kisha mbona mwambie nitakufukuza ukipigwa mawe paka kufa wafukuzika tena ina maana alibadilisha msimamo wake badala ya kuambia nitakupiga mawe kisha akabadilisha akachange nitakufukuza wahjurni maliya ay tawilan niondokee usikutane na mimi niondokee mbele ya macho yangu usiseme na mimi tena kwa kipindi cha muda mrefu qala araghibun anta an alihatina ya ibrahim la illam lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya jawabu hii ya azar ni tofauti na ulinganizi wa nabi Ibrahim alayhi salam ulinganizi kwa usulubu wa upole tena ulio na hoja unaomlingania mwanadamu atumie akili yake adhar ni kinyume ni uslubu unaotumiwa na makafiri kikawaida katika kujitetea na kutetea ibada ya masanamu kwa sababu itikadi yao haiko based na kanaa haikujengwa na hoja za kumkinaisha mtu kiakili utadefend vipi msimamo ambao huwezi kudefend kiakili hauingia akilini njia iliyobakia ni njia moja ya vitisho nitakupiga mawe na njia ya kumfukuza kwa sababu ulinganizi wa Nabii Ibrahim alayhisalam ni ulinganizi wa wa'i awareness uliojaa mwangaza wa hidaya na uongofu aqulu qawli hadha لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم البر الكريم